Na 700 dominiese gesprekke het ek besluit om my baard te skeer. Vanaand wil ek julle 'n bietjie challenge. En vanaand is eintlik 'n awesome aand want ons het belydenis van geloof, ons gaan iets beleef van die doop, ons gaan ons gaan iets beleef van simbole wat wat die kerk nog altyd gehad het wat God eintlik vir ons kom gee het om te sê maar ek stap op pad saam met julle. Ek wil 'n verhouding met jou hê, ek wil iets met jou beleef en ons gaan vanaand uh, dit hier saam beleef. En ek hoop dat dit vir julle regtig 'n awesome aand sal wees. En ek hoop dat as jy uitstap dat jou spasies, jou comfort zones regtig radical sal verander. En dit is ons tema vir vanaand, radical spaces. Nou ek wil vanaand begin deur om julle 'n bietjie te vertel van hierdie tannie. Nou sy is Dr Mary Alice Stewart uh of Alice Mary Stewart, sorry, ek het dit omgesê. Nou sy was 'n research dokter in Ox, by, by Oxford University toe trek sy Amerika toe en by Boston het sy toe begin werk met hierdie hele konsepte rondom navorsing in in medie, in die mediese veld. En in die 1950s was daar 'n verskriklike verskriklike leemtes in in medisyne gewees. As julle nou verstaan wat ek bedoel. So hulle het byvoorbeeld antibiotika vir mense gegee wat hulle miskien doodgemaak het of hulle het medisyne gehad wat nog nie goed goed aan mekaar gesit was nie. So haar werk was om hierdie leemtes in navorsing raak te sien. En toe ontdek sy iets verskriklik verskriklik erg. In in Amerika ontdek sy toe dat kinderdood van kanker het gestyg met so 'n eksponensiële met so 80% in iets soos 5 jaar. En toe gaan doen sy navorsing daaroor en sy vind toe dat X-strale is die ding wat vir kinders kanker gee. Met ander woorde, as as jy swanger was as 'n vrou en jy het gegaan vir 'n ekstraal, is die kans 80%. Met ander woorde, sê maar jy breek jou been en jy gaan vir 'n ekstraal, dan is die kans 80% dat jou babietjie met kanker gebore sou word. Dis die navorsing wat sy toe nou gekry het. En hier's die skerry ding. Ding wat my getref het toe ek hierdie goed gelees het. Dit het die Britse, nou Oxford, hulle en en Amerika Boston hulle dit het hulle 25 jaar gevat om die policy te verander op ekstrale. So vir 25 jaar moes alles gestry het met mense. Moes sy beklei het met mense om actually haar standpunt oor te kry en vir hulle te sê, maar iets moet verander want kinders is besig om dood te gaan. Maar die rede hoekom mense dit nie wou wou aanvaar nie is omdat dit het bietjie gespoeg in die gesigte van van mediese navorsing. Want die mense wat die ekstrale uitgedink het en die goeders gebou het, het gesê maar jy weet hierdie hierdie goed is vir ons te belangrik. Uh ons dis flawless. Jy kan nie vir ons kom sê dit dit is dit wat vir babatjies kanker gee nie. En al het sy konkrete bewyse gehad en kon sy dit vir hulle op die tafel sit en sê, "Maar kyk daarna." Het hulle dit net nie aanvaar nie. Hulle was nie oop nie. Daar was nie 'n openness in hulle spasie om te sê, "Maar kom ons luister dalk bietjie wat wat Alice te sê het nie." Nou snaaks genoeg, in haar 25 jaar besluit sy om 'n nuwe ou aan te stel. Um sy naam is George Neil en hy was 'n statistician. Ek weet nie eers wat se Afrikaanse woord daarvoor is. Uh, statistikus of wat ook al. Statistician en en sy rol, sy enigste rol was hierdie ding. Dit was om vir Mary verkeer te bewys. Dat dis hoe hulle saamgewerk het. Sy het vir hom gekry en sy het hom gesê met al die statistiek wat ek vir jou gee, wil ek hê jy moet vir my kom verkeerd bewys. Dan word as ek vir jou sê 80% met al die eksperimente wat ek gedoen het van kinders het kanker ontwikkel in hierdie tydperk moet jy vir my kan kom sê maar hierdie is verkeerd. Kyk, ek ek ek disagree. So sy het 'n spasie geskep van iemand wat heeltyd in konflik was met haar. En ek wil hê julle moet bietjie net gou vir 'n oomblik dink hoe dit moes wees. Hoe revolusionêr haar metode eintlik was om te sê ek gaan nie net mense om my kry wat saam met my stem nie. Ek gaan nie mense kry wat dieselfde navorsing as ek doen en dieselfde goeters as ek vind nie. Ek gaan iemand kry wat heeltyd disagree. Ek gaan iemand kry wat heeltyd na my toe kom en sê nee. Wat my heeltyd challenge. En ek is vanaand hier om vir julle 'n bietjie iets te sê van hoe ek dink Jesus se metode en hoe hy gewerk het met Christene, met antieke Jode, met mense om hulle te skuif na 'n plek hoe hy werk met ons vandag dink ek is baie soortgelyk aan Ellis Stewart se metode. Ek dink God gee vir ons verskille tussen mekaar. Ek dink God gee vir ons verskille in opinies en denke en die manier hoe ons dink, die Bybel lees en hierdie klas van dinge om juis te maak dat ons kan groei. Om juis te maak dat ons om om 'n tafel kan sit en ons kan verskil met mekaar, maar ons moet at least praat met mekaar. Want dit is wat Ellis Stewart gedoen het met George Neal. Nou paus net gou 'n bietjie daai in julle koppe. Nou wil ek vir julle sê ek ek dink ons lewe in 'n wêreld waar alles, ek meen Facebook, as jy nou op Facebook deesdae gaan, nie deesdae nie, dit was nog altyd so, maar jy tik jou interests in. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, selfs op Instagram. Jy skryf 'n hele storie oor jouself. En nogals interessant met Instagram is mense like jou goed wat nogals baie soos jy is, nê? So as jy al geskryf het ek hou van lang stappies met my hond by die strand, dan like almal wat lang stappies met hulle hond op die strand doen. Hulle like jou profiel. Maar jy skryf al jou interests daar neer. So ons het in 'n wêreld begin leef waar ons sê maar ons surround onsself met mense wat soos ek dink, ek doen en soos wat ek die Bybel lees en die kerk waar ek is. Dis dis hoe ons begin leef het. En ek weet nie of of julle miskien vanaand met my verskil nie, maar daar waar jy nou sit, dink dit gou mooi by jouself as 'n kerk iets moes aankondig en moes sê maar maar ons glo en lees die Bybel nou so. Wat is die eerste reaksie wat deur jou kop gaan? Want ek dink baie mense sou gesê het nee, ek soek same same. Ek soek nie hierdie nie. Ek soek nie iets anders nie. Ek wil nie hê iemand moet my challenge nie. Ek gaan net skuif na 'n ander kerk toe. Miskien, miskien is jy daar vanaand. Miskien is dit so tussen jou vriendekring is dat almal in jou vriendekring is presies soos jy. Hulle doen wat jy doen, hulle dink soos wat jy dink, hulle lees die Bybel soos wat jy dit lees. Hulle doen alles net presies soos wat jy dit doen. En as iemand iets moet sê wat bietjie teen die same same gaan, dan sê hulle vir hom, hoorie, daar's die deur. Ons like nie hierdie regtig mee nie. Ek dink ons wêreld het dit vir ons begin oopmaak. Ons het net begin sê maar kyk as mense nie soos ek is of hulle is nie dieselfde as ek nie dan dan wil ek nie meer daar wees nie. So ons het half bietjie in hierdie comfort zone geklim in ons wêreld. Ons is ons is surrounded deur mense wat soos ons dink en doen. Ek het 'n paar weke terug het ek vir julle daai storie vertel van hoe kwaad dit my gemaak het toe 'n dominee geskryf het in 'n kerkkoerant dat ons moet nie vir mense van 'n ander geloof bid nie. Ons moenie kan bid en sê Jesus maar Here bewaar daai mense in die tyd wat hulle mekaar doodskiet en en walglike goed met mekaar doen, bewaar hulle want hulle is die kinders. Want dit gaan teen ons same same. Dit gaan teen ons comfort zone. Dit gaan teen ons mense soos wat ons hulle wil hê, soos wat ons wil doen. Nou die Jode was presies in dieselfde spasie. Jesus het dit agtergekom want elke keer dan kom die Fariseërs en die Sadduseërs na hom toe en hulle sê vir hom: "Hoorie, wat is die belangrikste gebod?" Want hulle probeer hom challenge om net te hoor, ons wil net die same same hoor. Ons wil net heeltyd hoor ons is reg. Ons wil hoor ons is cool. Ons wil hoor ons is in. Ons comfort zones is in die regte spasie. So dit is waar die Jode was. Hulle was in hierdie spasie waar hulle vir mekaar gesê het maar solank ek net gemaklik is met my geloof, solank ek net regtig in 'n comfort zone is, dan gaan my geloof groei. En Jesus vertel dan vir hulle storie in vanaand se teks wat vir my op 'n totale ander manier laat dink het. Nou ek moet vir julle sê dis 'n baie bekende storie, so jy gaan vanaand dit lees en jy gaan dink, "Hallo, wat maak jy?" Maar ek gaan vir julle 'n bietjie wys hoe Jesus eintlik hierdie storie vat om hulle totaal en al te challenge. Julle kan saam so met my blaai na ons teks van vanaand Lukas 10 vers 25 tot 37. As jy 'n Bybel het of jy het 'n app, slaan hom oop. Nou interessant genoeg is is Jesus so baie gekonfronteer gewees met met die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes wat na nou hom toe kom om hom te probeer uitvang met hierdie goed oor die 10 gebooie. Dit heeltyd na nou hom toe gekom en vir hom probeer uitvang om te sê maar hoor hierdie die Jode is in hierdie comfort zone dat ons wil hoor ons is reg. Ons wil hoor dat as iemand oorspel ehm um, pleeg dan moet dan moet ons hulle stenig in die straat. Ons wil dit hoor want dit is ons comfort zone. En elke liewe keer probeer Jesus vir hulle sê maar ek challenge julle trap uit daai zone uit. Gaan verby dit. Dink anders oor die lewe. En net so met hierdie storie wat verskriklik bekend is in die Bybel. Kom ons lees dit saam in Lukas 10. Daar was gewetsgeleerde wat aan Jesus 'n stryk vraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe?" Wat lees jy daar? Hy antwoord jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus en wie is my naaste? Jesus gaan toe na, eh, nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was na van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê het en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na die na, na die naaste herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom." Ons lees baie keer die verhaal van die barmhartige Samaritaan en ons dink, "Eers dit is dis ongelooflik mooi, dit is." Jesus sê vir hulle jou naaste lief hê soos jouself en dit gaan oor liefde. Dit gaan oor medelee. As iemand seer het en as iemand iemand arm is op 'n uitreik en ons ons doen iets vir hulle, dit is wat barmhartigheid is. Om herstel te bring daar waar jy gaan. Nou dis die een kant van die storie. Maar in in die lig van die agtergrond met hierdie skrifgeleerde, die wetsgeleerde wat opstaan en vir Jesus hierdie vraag vra. Dink ek Jesus is eintlik nogals bietjie arrogant, maar op 'n cool manier. Want hy sê eintlik vir hulle, luister, ek gaan julle denke shift oor wie jy is. Want jy is 'n priester, jy is eintlik 'n leviet. Jy is eintlik die persoon wat die wet so goed moet ken. Jy is eintlik die persoon wat alles moet weet oor wat liefde en medelee en die gebooie beteken. En ek gaan jou shift na 'n plek toe wat jou totaal en al ongemaklik gaan laat. Want die ouens wat Jesus in hierdie storie gebruik is VIPs priesters, leviete. En albei van hierdie mense, die priesters en die leviete, loop verby hierdie arme man wat half dood geslaan lê langs die pad. En ek dink hierdie teks doen reg aan hoe kwaad daai ou moes wees vir Jesus nie. Hy moes daar gestaan het en eintlik vir Jesus gesê het: "Nee, kan nie wees nie. Ek is dan 'n priester, ek is dan 'n skrifgeleerde. Ek is die persoon wat my comfort zone jy's besig om dit aan te vat." Die ou moes ongemaklik geraak het met hierdie goed wat Jesus sê, want hy sê die priester en die leviet, die mense wat in jou oë die dominees, die regte, die goeie mense moet wees, hulle hardloop verby hierdie ou en vat 'n ver langse draai. En dan sê hy vir hulle op 'n radikale manier, die Samaritaan, help hom. Nou ek weet nie of julle ooit die geskiedenis ken van die Bybel en en of of julle actually weet wat die Samaritane was nie. Dit is 'n nasie gewees wat die Jode regtig nie kon verdra nie. Hulle wou nie aan hulle vat nie. Hulle het gedink hulle is 'n onrein nasie. Hulle is niks werd nie. Gebroke mense wat niks beteken in die samelewing. En dit is hoekom Jesus gaan en sê op 'n radikale manier, maar daai ou was bereid om te help. Daai ou het opgestaan en gesê ek gaan hierdie ou op my donkie laai, ek gaan hom na herberg toe vat en ek gaan hom versorg. Dit moes daai skrifgeleerdes, daai ou wat vir hom die vraag gevra het, moes dit totaal uit sy comfort zone geruk het. Want ewe skielik challenge Jesus hulle eintlik om te sê, dis tyd dat julle meer soos die Samaritane word. Dis tyd dat julle anders word, anders dink. Dis tyd dat julle met mense begin mingle wat nie soos julle is nie. Hierdie Samaritane wat sleg is in julle oë, hierdie mense wat julle nie kan verdra nie. Stel dat julle by hulle uitkom. Stel dat julle met hulle 'n verhouding begin bou. Want hulle verstaan waaroor die lewe gaan. Kan jy dink hoe radikaal dit moes wees vir daai mense wat daar gestaan het? Nou ek dink Jesus challenge hierdie groepie wetsgeleerdes en fariseërs op twee maniere. Ek dink hy sê vir hulle, "Stel dat julle uit julle comfort zone begin tree." Want julle het altyd gedink dat die fariseërs, ag dat die Samaritane hierdie slegte nasie is. Jy het altyd gedink dat ons sal nie met daai mense mingel nie want hulle is anders. Sal nie met daai mense mingel nie want hulle dink anders as ons, hulle doen anders as ons. Sal nie. Dis tyd dat julle julle denke begin swaai. Daai is die mense waarby julle moet uitkom. Dis die subteks wat lê in hierdie storie wat Jesus vir hulle vertel. So hy sê eintlik vir hulle klim uit jou comfort zone uit. Gaan na mense toe wat nie soos jy dink nie. Gaan na mense toe wat jou nie kan verstaan nie. Gaan na mense toe wat jou vyande was. Gaan na hulle toe. Mense wat jy nie van hou nie. En dan die tweede ding wat hy eintlik vir hulle sê is want dit is al hoe julle geloof op 'n ander plek gaan kom. Want julle is fariseërs, sadiseërs, skrifgeleerdes, julle is priesters, julle is leviete, julle weet wat aangaan. Julle dink julle weet wat aangaan. Maar julle geloof gaan begin groei as julle met ander mense in aanraking kom. Mense wat gebroke is, mense wat nie soos jy is nie. Mense wat anders as jy dink, anders as jy doen. En ek het gedink vanaand is dit eintlik so special om vir mekaar te sê dat ek dink Jesus challenge ons om radikaal met ander mense om te gaan. Eilik soos wat jy sit en jy in 'n vriendekring is of jy in 'n familie is en dalk dink almal in jou groepie soos wat jy dink. Dalk lees almal die Bybel soos wat jy dit lees. Ek dink Jesus challenge ons om te sê die mense om ons moet eintlik anders wees as ons. Die mense om ons moet eintlik mense wees wat nie soos ek dink nie. Wat anders as ek praat, anders as ek doen. Dit moet mense wees wat my eintlik challenge in my eie spasie om vorentoe te beweeg want dit is wanneer my geloof actually gaan begin groei. Dis wanneer wanneer ek iets anders van God dalk gaan ontdek want ek is so in my comfort zone dat ek net moet uittrap om iets van God dalk te beleef. En weer eens dink ek ons wêreld is nie besig om vir ons hierdie te leer nie. As ek kyk wat nou gebeur met Brexit en Brittanje wat op hulle eie wil gaan, is hulle eintlik besig om te sê maar ons wil net mense hê wat soos ons dink, soos ons is, ons geld eenheid gebruik en ons ons reëls en ons wetgewings onderhou. Ek wil in my comfort zone wees. Los my net daar. Ek wil nie uittrap nie. Dis dieselfde vir my met hierdie amper sê ek aap, perd wat kom en sê ek gaan 'n muur bou dat ek meer Amerika kan hou waar dit is I'm going to make America great again want ek wil net mense hê wat soos ons dink soos ons doen en soos ons leef ek wil nie groei nie ek wil nie ge-challenge word nie ek wil net Amerika hê ek wil net hierdie mense hê wat soos ek dink mense hê om my wat soos ek is ek dink ons wêreld leer dit nou net nog steeds vir ons maar Jesus challenge ons om uit die same same uit te klim. Hy challenge ons eintlik om uit ons comfort zones uit te trap en te sê, hoorie, as ek by die skool kom môre, gaan ek met die persoon gaan praat wat ek die minste van hou. Jesus challenge jou eintlik om te gaan daar by jou werk waar iemand eintlik 'n teenargument het op alles wat jy sê, wat nie soos jy dink nie, om met daai persoon 'n gesprek te tree en te sê, "Eers maar ek is lief vir jou, want jy challenge my en jy laat my groei." My geloof kan vorentoe beweeg omdat jy met my verskil. Ek dink dit is wat Alice Stewart gedoen het. Ek dink sy het vir haarself gesê ek gaan in 'n comfort zone verval met my navorsing. Ek gaan vir mense heeltyd begin hamer oor hierdie ding oor die ekstrale en en dit ek gaan ek gaan perspektief verloor. Toe kry sy vir George Neil en sê vir haarself maar ek kort iemand wat my spasie op 'n radikale manier heeltyd kom challenge. Ek kort mense wat anders is as ek, anders dink as ek en anders doen as ek. Want dit is wanneer ek regtig begin groei. Nou ek wil vanaand afsluit met hierdie idee en ek ek wil versko om verskoning vra dat ek dit doen en anyway net om, omdat ek weet dit is dis baie keer mense nou nie lekker dat ek sulke goed sê nie maar Op 'n stadium toe eh, 'n jaar terug toe die droogte nou vir Kaapstad getref het en mense sê toe nou alle mense het toe probeer explanations kry oor hoekom hoekom hierdie droogte ons tref en en wat gebeur en wat aangaan en en hulle sê toe maar maar God straf die Kaap. En julle sal weet eh, daar's 'n spesifieke ou 'n groot gelowige um leier in ons land wat dit gesê het en ek het glad nie 'n probleem met die ou nie en ek hoop julle hoor my nou ek het glad nie probleem met iemand soos Angus Bakker nie maar wat vir my geplaat is wat hy gesê het want wat my geplaat het is hierdie ding dat hy sê maar God straf die Kaap en ek ken 'n God van liefde maar God wil ons seermaak as mense hy wil vir ons straf om ons in 'n rigting te druk en ek ken nie so God nie ek ken 'n God wat ons in liefde in 'n rigting sal stuur En ek en my een van my pelle het so verskil oor hierdie punt dat ons letterlik konstant beklei het hieroor. Dat ons mekaar gebel het en hy as hy die woorde gebruik het, maar Bakken het gesê, dan sit ek sommer die foon neer. Maar wat ek toe besef het is dat ek en, en ek het dit baie vir mense al gesê in my lewe is ek dink baie keer ons doen dit met die Bybel. Soos wat ek gedoen het, En ek dink soos wat hy ook gedoen het, ons vat die Bybel, ons lees dit op 'n manier, ons klim in ons comfort zone en ons chuck dit eintlik in 'n boks en ons sê vir mekaar as die Bybel enigstens buite daai boks moet beweeg, as God enigstens buite daai boks moet beweeg, dan is dit nie meer my comfort zone nie, dan wil ek nie meer in dit glo nie. So selfs al verskil daai ou met my en hy het hierdie goed gehad oor maar God is besig om die Kaap te straf. Kyk waarheen gaan die Kaap? Was ek nie bereid om na hom te luister nie? En voel ek my geloof het maar net so in 'n boks gebly. Omdat ek het teologie geswat, ek voel ek ek het die antwoorde en ek is nie bereid om na hom te luister nie. En ek wil vanaand vir julle sê op 'n stadium moet mens na ander mense begin luister. Moet mens bietjie jou teologie, jou geloof, die goeters bietjie buite die boks vat. Moet mens bietjie hier begin beweeg dat God met jou kan werk. So selfs al verskil jy van iemand en selfs al dink jy nie soos hulle en selfs al al maak dit jou so kwaad wat hulle sê, moet ons meer na mekaar begin luister. Want ek dink dit is van 'n God ons laat groei. Ons moenie mense word wat eie gesind die hele tyd is nie. Ons moenie mense word wat heeltyd in onsself kruip en sê maar as as die kerk hierdie goed gaan begin sê, gaan ek skuif. Want ek is in my comfort zone. As die Bybel hierdie goed sê en en iemand anders kom interpreteer dit anders as wat ek doen, dan gaan ek skuif want ek hou nie hiervan nie. Ons moet ophou dit doen. Ons moet ophou vir mekaar sê as hierdie mense in ons groep gaan begin kom, dan se ek bedreig en ek gaan skuif want ek hou nie hiervan nie. Ons moet dit embrace want dit is wanneer God met ons begin werk. Kom ons bid saam. Here baie baie dankie dat U ons vanaand weer kom challenge om te sê dat ons spasies moet radikaal wees. So radikaal soos wat u was. Waar u met mense beweeg het wat verskil het van u opinie wat anders as u gedink het en u het hulle uitgedaag om te sê maar gaan uit en gesels met mekaar. Gaan na die Samaritane toe, die die mense wat jou vyand is, die mense wat nie soos jy is nie. Want dit is waar God met jou gaan begin werk. Gaan na na mense toe wat verskil van opinie wat wat anders dink as wat jy doen want dit gaan jou dalk iets begin leer. Dit gaan jou buite die boks vat en anders gaan begin laat dink. En Here, ek bid uit die diepte van my hart dat ons vanaand soos die uitstap wat ons by ons skole, by die universiteit, daar by ons werke dat ons ons spasie so radikaal sal maak dat ons nie mense sal uitsluit omdat hulle verskil van ons nie, maar dat ons hulle sal intrek. Dat ons soos alle stewards sal maak en sal groei omdat U vir ons mense gegee het wat verskil het anders is, anders dink. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek gaan vra dat al die klein groepleiers ehm um, van ons belydenisgroep vanaand asseblief vir my hier by die doopfont net sal kom staan en ek gaan eerste gou vir Franswa Botha vra om hier voor by my te kom staan. het aan die begin van die diens vir julle gesê dat hierdie is eintlik vir my 'n ongelooflike oomblik. Want ons het vanaand gaan julle iets van twee simbole beleef wat die wat die kerk nog altyd gehad het, maar wat wat ons gekry het van Here af om vir ons te sê maar ek is met jou in jou pad wat jy stap en die manier hoe ek 'n verhouding met jou bou is ek met jou. En die doop is een van hulle en en die mooi ding vir my en Franschaak ja, wil hê jy moet jy moet hoor hoe ek dit vanaand sê is dat die doop is hierdie is hierdie totale ding van God wat sy hande onder ons kom sit. Die doop is nie 'n ding wat vir ons sê maar jy sal nou verlos word want jy het die keuse gemaak om verlossing te kry nie. Die doop is hierdie ding wat eintlik vir ons kom sê maar God kies jou. God het jou lief en God kom eerste na jou toe. Ek en een van my vriende praat baie keer hieroor en ons sê eerste liefde is die enigste enigste ding wat God beskryf op die beste manier, eerste liefde. Want God kom na François toe vanaand en hy sê eintlik vir François, maar ek kies jou. Jy is in my hande en ek stap 'n pad saam met jou. Geen om waar jy in jou lewe gaan nie of dit nou daai kant toe draai, hierdie kant toe draai, wat gebeur in jou lewe? God sit sy hande onder jou vanaand. En dit is ek dink 'n ongelooflike ding vir ons om vanaand hier saam met jou te kan deel, saam met jou ouers, saam met die mense wat hier sit om te sê maar God kies jou. God het jou reeds gekies. En soos ek vanaand vir jou doop, sê ons almal eintlik as as gemeenskap van gelowiges hier vir jou, maar ons is saam met jou, stapie pad saam met jou en ons sien uit om te sien hoe jy God gaan lewendig maak, sy koninkryk gaan lewendig maak in hierdie wêreld. So ek gaan vra dat jy asseblief hier sal kom staan. Fransha Botha, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Ek kom aan sit. Julle kan hande klap, Shalom. Thank <laughs> you. Nou belydenis is is ook so 'n ongelooflike teken wat God eintlik vir ons gee om te sê ons kan antwoord op die feit dat hy ons eerste gekies het. Ons kan vir God sê maar maar ek verstaan dit. Ek verstaan nie die eerste liefde en ek vat dit vir my en ek gaan dit vorentoe in my lewe uitdra. In die koninkryk van God gaan ek uitbou omdat ek kies. Ek kies om die eerste liefde aan te gryp. So dit is wat ek vir julle as groep weer wil sê wat ek nou die aand vir julle gesê het is dat God het julle eerste kom kies. God het julle eerste lief gehad. En vanaand wil ek vir julle julle ouens sê die ons as as kerk wat hier sit voor julle vanaand wat belydenis af lê wil ek vir julle sê ons wil kyk, ons wil sien hoe julle die koninkryk van God uitbou omdat julle ja sê vanaand op hierdie belydenis. So ek gaan vir julle die belydenis lees en dan gaan ek julle name lees en Iets wat ons gedoen het vanaand is ons het laat hulle iets wat hulle regtig bely, iets wat op hulle hart is, iets wat hulle geskryf het dat hulle dit hoor terwyl hulle opstap om te antwoord op hierdie belydenis wat ek hier lees. So dit gaan gelees word terwyl hulle opstap. Ek gaan eers die belydenis lees en dan gaan ek vra dat die klein groep leier wat wat wat jou leier was, dat jy net jou hand so sal uithou dat hulle 'n herinnering vir jou sal doen oor jou doop dat hulle hierdie ding oor jou hand sal sit om te sê God het jou gekies en nou kies jy om dit verder te vat. Ek lees vir julle wat julle getuig en bely vandag. Julle bely dat die Here Jesus Christus julle persoonlike verlosser is en dat julle hom liefhet met julle hele hart, julle hele siel en met julle hele verstand. Julle bely ook dat julle glo in die Ou en die Nuwe Testament en dit vat as riglyn waarmee God julle lei in julle lewe. Julle bely ook dat julle deel is van hierdie kerk en dat deur julle gawes julle verskil kan maak in die wêreld daar buite omdat julle vanaand antwoord op hierdie belydenis. En julle aanvaar dat julle en julle medegelowiges die verantwoordelikheid het om mekaar op die regte pad te hou. En daarom wil ek vir julle uitdaag en sê hierdie is julle kerk, dis julle community, aan die brand is julle community. So wees betrokke, lei hierdie res van hierdie mense wat hier sit saam met julle in julle belydenis vorentoe. So ek gaan vra dat julle so op sal stap net hier by my sal kom staan, julle antwoord vir my sal sê en dan gaan julle stap daar na julle groepleiers toe. En dit is nou wat gebeur as jy nie is dan vergeet jy om hierdie vir die groepleiers te gee. Ekskuus. En dan gaan julle ietsie kry by hulle en dan wil ek hê julle moet net daar voor staan soos wat ons afgespreek het. So Lize Stefanie Bekes I asked God, Why are you taking me through troubled waters? He replied, Because your enemies can't swim.